za obraćenje sina. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste, Tvoja ljubav, Bože oče, i Tvoja sveta prisutnost, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem Ti žrtvu Tvoga preljubinog Sina, Isusa Krista. za obraćenje, posvećenje i spasenje mojeg sina. Posjesti si sada sina za kojeg prikazuješ misnu žrtvu. Zahvaljujem ti, Oče Sveti, za dar života koji si mu podario. Znam da si ga čudesno zamislio na svoju sliku i priliku. Znam, oče ljubljeni, da si mu u dubinu duše utisnuo ljubav – spremno na žrtvu, spremno na opraštanje, blagoslivljanje i zahvaljivanje. Spremno na davanje i pomaganje. Hvati što mi daješ spoznati da ga ti ljubiš više nego što ću ga ja ikad moći ljubiti. Hvala ti, Bože moj, što si izabrao mene da mu budem otac. Hvala ti, Oče nebeski, za svaki trenutak koji sam proveo i koju ću moći provesti s njime. Hvala ti za svako dobro koje sam mu mogao učiniti. I za svaki trenutak kad sam ga znao ljubiti i poštovati. Hvala ti, kralju nebeski, za svaki ovozemaljski i svaki vječni plan koji imaš s njime. spasitelju i otkupitelju naš. Bez tebe, bez tvog oproštenja, nitko se od nas ne može spasiti. Zato ti hvala, dobri oče, što si dao svojeg jedinorođenog sina, Isusa, Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Vječni oče, prikazujem ti žrtvu tvojeg preljubljenog sina Isusa Krista za otkupljenje mojeg sina. Otkupi ga od situacija u kojima se nije osjećao prihvaćeno. Zaštićeno. Ljubljeno. i poštovano. Otkupi ga svojom predragocinom krvlju od situacija u kojima je tražio našu blizinu i podršku, a nije ih primio. Otkupi ga Isuse od situacija u kojima se je osjećao nepravedno kažnjen. Zapostavljen. Usamljen. I manje voljen. otkupi ga i oslobodi Isuse od njegovih strahova i tjeskoba. Otkupi ga Isuse od životnih situacija u kojima ga mi kao obitelj nismo znali, nismo mogli ili nismo htjeli ljubiti. I poštovati. Od situacija u kojima smo ga povrijedili i učinili da se osjeća odbačeno, neželjeno, manje vrijedno. Nesigurno. I uplašeno. Oprosti nam, gospodine. I daj nam milost da ga naučimo ljubiti onako kako bi ga ti na našem mjestu ljubio. Otkupi ga, Isuse, od razočaranja samim sobom. Otkupi ga od bilo čega što mu uzrokuje da se smatra manje voljenim od tebe. Otkupi ga, Isuse, molim te, od svakog negativnog utjecaja drugih. Otkupi ga od ljudskih obzira. otkupi ga učitelju naš i oslobodi od krivih učenja. Otkupi ga spasitelju i otkupitelju naš od svakog negativnog nasljeđa. Molim te, gospodine, da ga otkupiš od grijeha. Molim te da ga svojim duhom prosvjetliš, kako bi spoznao stvarne namisli svojih srca, kako bi se iskreno pokajao i primio tvoje oproštenje. gospodine, molim te, podari sinu kojeg si mi povjerio dar obraćenja. Dar ponovnog rođenja. Dar žive vjere i povjerenja u tebe. Bože naš, podarimo milost da te može i hoće razumom i srcem upoznati i prihvatiti kao svojeg stvoritelja, otkupitelja i spasitelja. Da te može i hoće upoznati i prihvatiti kao svojeg učitelja, tješitelja i branitelja. Podarimo, oče vječni, obilje svojeg duha da može rasti u mudrosti i milosti pred tobom i pred ljudima. Gospodine, molim te, podarimo milost da se može i hoće pouzdavati u tvoju ljubav i dobrotu. gospodine, molim te, podarimo milost da uvijek teži s tvojom pomoći činiti dobro i izbjegavati zlo. Gospodine, sveti oče, iz sveg te srca molim, neka sin kojeg si mi povjerio bude svet. Gospodine životvorče, molim te, neka doživi puninu godina koje si mu odredio. To te isto, spasitelju svijeta, molim za svako moje dijete. To te isto otkupitelju svijeta molim i za njegove prijatelje s kojima se druži. Ti si nas, Isuse, svojom mučeničkom smrću otkupio od kazne za grijehe. tvoja je žrtva savršena. A od nas ljudi očekuješ da je prinosimo Ocu. Za sebe i za druge. Gospodine Isuse, čvrsto vjerujem da ću u pričesti blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, ulaziš u mene sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. Kako bi zajedno sa mnom prikazao svoju žrtvu ocu za sina kojeg si mi povjerio. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Anđele, čuvaro sveti, čuvaj mojeg sina od zloga. Čuvaj ga od oholosti i ponosa. čuvaj ga od bluda. i svake grešne neumjerenosti. Čuvaj ga od ogorčenosti i samosažaljenja. Čuvaj ga od laži ovoga svijeta. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mog sina. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Sveta Mario, Majko Božja i Majko moja, izmolimom sinu milost, da se može potpuno predati u Isusovo milosrđe. Sveta Marija, Sveti Josipe, predajem vam svojeg sina u vašu majčinsku i očinsku brigu. da ga svojom pomoću uvijek iznova privlačite gospodinu i da ga štitite od zloga. Da ga štitite od svakog zla i grijeha. I od svake opasnosti koja bi mogla ugroziti njegov život. sveti apostoli Petre i Ivane, sveti Franjo Asiški, sveta Klaro, sveti Franjo Ksaverski, sveta Terezio Avelska, sveta Mala Terezio, Sveti Padre Pio, Sveti Ivane Dom Bosko, Sveta Mario Magdaleno, Sveti Apostole Šimone, Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, Blaženi Alojzije Stepinče, svi sveti kojima sam se ikad molio, pomozite mu. ljubeći ga pred Božim prijestoljem. Duše u čistilištu, molim vas, molite za mojeg sina da se nanovo rodi. i da bude svet pred Bogom i pred ljudima. Amen.